Duela bortzila bete apirilan, berria egunkarian aterazen artikulu bat nahiko oarkabean basatu zen, batez ere Ipar Euskal Herrian, Frantziako presidente hauteskundean erdian. Mediterraneua kantauri ertzean, eh, titulua zuen artikulu hartan, Iñaki Petsarromanek deskribitzen zuen nolako egoera klimatikoa izanen dugun Euskal Herrian, mundu mailan gradu bat erdiko beroketa izanik edota iru gradukoa izanik. Deskribapen horiek irakurtzean gogora etorri zitzaidan lehen gauza zen, ez gara huartzen. Ez nolako aldaketak ditugun zain, gure lurraldean Euskal Herriko etxalde, oian, mendi eta kostaldean. Neri adibidez, gogorra izan zizaidan ulertzea, aritzak eta faguak emendik markada gutiren buruan, oain dauden toki gehienetan ezinen dutela biziraun. Biriatuko faalegi mendia, bere iparmalda fagoz estalia, gaurko aurrek ez dute itxura berdinarekin ikusiko berroita marrurte izanen ituztelarik eta nire baratzean urte guzi zamarnaka azten diren eskurrak ekoitzi dituen larugo urteko arritza bezain gertze ez dira ondituko. Hortaz ez gara aski hartzen, eta adibidez larrun mendian dauden pinudi erien ordez nahi dute birlandatu tokiko zuaitzez, oietarik gehien bat fagoa eta urkila, klima freskoko espeziak udan urainitz behar dituztenak. Oso autu egokia larrun mendian landatzeko baldin eta mila behatzireun eta ogoian bagina, baina ez gaur klimaldaketak zanpatzen gaituelarik, eta lehorte eta bero uinak gerota gogorragoak eta luzeagoak izanen direlarik, joan den astean inakik azaltzen zuen bezala. Maite ditugun gure bazterrek biziraun behar dute, naiz eta lamroak ez dituen lehen bezain bertze izkutatuko udazken goizetan. Biziraun bai, eta hortarako ulertu behar dugu biharko klima nolako izanen den. Fagoa eta urkila hobegunen diren Norvegian, eta gure mendietan aldiz ametza, gaztaina, artelatza, gurbitza, erkametza, gehiago landatu beharko genituzke. Ez da berantegi puntsezko aldaketak egiteko, baina abia puntua argi izan behar da. Eguraldi gogorra normaltasun berria dugu. Gauzak ez dira lehen bezain erresak, baina badat artea zerbait egiteko eta egitekorik etzaigu eskas.